Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության համաձայն հաստատվեց հրադադար եւ Արցախում տեղակայվեց ռուսական խաղապահ զորախումբ, ապահովելու համար բնակչության անվտանգությունը։ Խաղապահների կողմից վերահսկողություն սահմանվեց ճանապարհներին, առավել վտանգավոր սահմանային բնակավայրերում։ Նրանց արկայությունը սրտապնդեց տարհանվածներին եւ գերակշիռ մասն աստիճանաբար վերադարձավ հայրենիք։ Ամիս չանցած դեկտեմբերին ճշնամին գրավեց Հադրութի շրջանից մեզ մնացած երկու գյուղերը՝ Խծաբերդը եւ Հին Թաղերը զոհեր տվինք, գերիններ տարան։ Այս տարվա մարտին ադրբեջանցիները կարելի է ասել անարգել մտան սահմանային փարուխ, տիրացան քարագլուխ բարձունքի որոշ հատվածների, ունեցանք զոհեր։ Օգոստոսի սկզբներին Ադրբեջանը դարձյալ ռազմական բախում հրահրեց։ Հիշեցնեմ, նախորեին Արցախից շուտապույտ ժամկետից վաղ Հայաստան տեղափոխվեցին այդ երկրի քաղաքացի ժամկետային զինծառայողները դարձյալ զոհեր ունեցանք։ Հետևանքը եղավ այն, որ ճնշման տակ հակառակորդին հանձնվեցին Խաշաթաղի շրջանի վերջին բնակավայրերը՝ Բերձորը, Աղավնոն, Ներքին Սուսը եւ Բերձորի միջանցքը փակվեց մեր առաջ։ Այս իրադարձությունների ժամանակ խաղապահ զորակազմի պահվածքը մեղմ ասած տարակուսանք առաջացրեց արցախցիներիս մեջ։ Ինչ լիազորություններով են օժտված խաղապահները։ Պասիվ դիտորդ լինելն անվտանգություն երաշխավորել է, այս հարցերի պատասխանն օթում կախված է։ Իսկ եթե պատերազմ սկսվի, որն է լինելու խաղապահ զորախմբի դերը հավանական պատերազմի ժամանակ։ այն որ պատերազմի հավանականությունը բավականին մեծ է շատ հստակ է Հովիկ Ավանեսով Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Այս պարագայում նախ մենք անհրաժեշտություն ունենք ռուսական կողմի հետ համապատասխան բանակցությունների ձևաչափով հասնենք նրան, որ ռուսական խաղաղապահ կոնցենտրատի լիազորությունները ընդարձակվեն որպեսզի նման իրավիճակում պատերազմական գործողությունների իրավիճակում ռուսական կողմը չի սահմանափակվի միայն խաղաղ բնակության տարհանման գործընթացը կազմակերպելով կամ հումանիտար ծրագրեր իրականացնելով, այսինքն վնասված կոմունիկացիաների ենթակառուցվածքների վերականգնում կամ աջակցելով զուտմիանական ազատման աշխատանքներով, այլ նաև որպեսզի խաղապահ կոնտինգենտը ունենա ռազմական միջամտության հնարավորություն ոչ թե միայն այն պարագվայում, երբ որ ուղակի ուղիղ հարտված կլինի խաղը պահպանության կյանքի տեղակայման ֆայդերի վրա, այլ պատերազմական գործողությունները սկսելու պահից սկսած կանը որ որոշակի առումով իրենք ստանձնել են այդ պարտավորվածությունը աստեղան վտանգությունը ապահովելու համար։ Ուղղակի այստեղ իրավիճակը բարթանում է նրանով, որ ռուսական խաղապակցության կետի մանդատ որևէ պետության կողմից վավերացված չէ։ որ հարկայության վավերացումը ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի այս տարածաշրջանում վավերացումը տեղի է ունեցել նոյեմբերի կեսարին 20 թվականի միայն Ռուսաստանի պետական դումայի կողմից։ Ոչ Ադրբեջանն ու ոչ Հայաստանը խորհրդարանների եւ մակարդակով վավերացման գործընթացը տեղի չի ունեցել, ընդամենը բավարարվել են ստորագրությունները, որ այդ հետ առողջություն տակ արկայած երկու պետությունների ստորագրությունները խոսք Հայաստան եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասին է։ Հետևյալ պարագայում մենք երբ հասնենք նրան, որ կընդարձակվի ռուս խաղապանների լիազորությունների շրջանակները, կունենանք նաև որոշակի զսպող մեկ այլ մեխանիզմ եւս։ Եթե մենք դրան չհասնենք, ապա ռուսական խաղապակոնտինգենտի միջամտությունը կարող է լինել պարագայում, երբ որ այդ ամեն ինչը լայնացավարական գործողությունները մեծ վտանգ առաջացնի նախ իրենց համար, երկրորդն էլ արդեն այնպեսի իրավիճակ ստեղծի, որ ամբողջությամբ տարածաշրջանից Ռուսաստանի իրազդրության գոտին կորցնի ելնելով արդեն տարածաշրջանում Ռուսաստանի շահերից, որը տվյալ ժամանակահատվածում պետք է այնպես անենք, որ բխի նաև մեր շահերից եւ կարողանանք այդ շահերի բախումիցը համընկնումից օգտագործենք որոշակի միջամտություն կլինի այլ պարագայում հույսները չկդնենք միայն այդ բախումների համընկման վրա, այլ անընդհատ բանակցությունների միջոցով հստակ որեն արձանագրենք, որ ռուս խաղապանների լիազորությունները պետք է ընդարձակեն։ Բացի այդ, հստակորեն խաղապանների համապատասխան բանակցությունների ընթացքում նաև նախազգուշացնենք որոշակի գործընթացների, որը կարող են կազմակերպել ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից։ Խոսքին չի մասն է։ Գիտենք, որ 20 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերում մենք ունենք տարբեր ստորաբաժանումների մշտական տեղակայման վայրեր, որտեղ մնացել է նաև մեր զինտարարների համազգեստները, չեմ ասում, որ իրենց կողմից գերեվարված մեր ռազմակերպների համազգեստ այդ ամեն ինչը իրենց դրամատրության տակ է եւ գումարած նրան, որ իրենք ունեն ստորաբաժանումներ, որ հայերեն տիրապետում են, կարող են հակնել հայկական համազգեստ հայերեն խոսելով, կամ պրովոկացիա անում, հարձակվում ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի վրա, որպես այդ ամեն ինչը բարթեն հայկական կողմի սա եւս բանակցային գործընթացներում եւ համապատասխան հանդիպումների ընթացքում պետք է տեղեկացվի այս ուղղությամբ պետք է աշխատի, որ դրանով իսկ մենք կարողանանք եւ տական խարգել որպեսի գոնեն նվազագույն չափով խաղապահ կոնտինգենտի հնարավորությունները կարողանանք օգտագործել հակառակ բարակայում իրենց արկածում մեզ համար ավելի մեծ քննիներ կարող են առաջացնել Արցախի կարգավիճակն անորոշ է։ Օղակը սեղմվում է նրա շուրջը։ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը պատրաստ է մեզ զոհաբերելու հանուն 29800 քառակուսի կիլոմետրի վրա իրենց ասելով հարատև իրականում անկայուն փխրուն խաղաղության։ Արեմուտքը ոդքին տեղ է անում հարավային Կովկասում, միջդեռ Ռուսաստանի դիրքերն այստեղ թուլանում են պայմանավորված ռուս-ուկրաինական ձգձգվող պատերազմով։ Հավանաբար այս համապատկերին մեզ մոտ ամենաբարձր մակարդակով ակնարկներ են արվում Ադրբեջանի հետ շփումների անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի հետ շփումները որևէ լավ բանի չի հանգեցնելու, որտեղ Ադրբեջանը եւ բանակցային գործընթացը շփումները դրանք իրար հետ անհամատեղելի երևույթներ են։ Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ բանակցային ծավալչապով ձեռք բերված որևէ պայմանագի, որևէ պայմանավորվածություն գրավոր լինի, բանավոր լինի, չի գործում։ Մենք դրան ականատես ենք եղել բազմաթիվ անգամ։ Սկսած դեռևս 1990-ական թվականներից մինչ 94 թիվը քանի անգամ ծրք է բերվել պայմանավորվածության զինադատարի։ Ինչքան է տվել ընդամենը մի քանի վայրկյան։ Դրանք ավելի թարմ օրինակ 2016 թվական ապրիլի 5-ին Մոսկվայում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի գենշտաբերի միջև ձեռք է բերվում բանավոր պայմանավորվածություն։ Պատերազմական գործողությունների դադարում, որին պետք է հետևի այն, որ ռազմական գործողություններ չպետք է լինեն։ Ինչքանատևում բանակցային գործընթացը այդ գործ հանդիպումը ավարտելուց վարկյաններ հետո ադրբեջանական զինված ուժերը թիրախավորում են հերահար հրթիռներով քաղաքացիական բնակավայրը։ Գանք 2020 թվական։ Առնվազն 3-4 ձերբերված զինադատարներ են։ Քանի որ այդ գործընթացներին հետևում ենք միջազգային փորձագետներ եւ լրատվամիջոցների հետ, մենք մշտադիտարկում ենք հարցը ինչքան է տարվել ադրբեջան հնհետ ձերբերված հրադադարի պայմանավորվածությունները։ Ամենաերկար պայմանավորվածությունը մինչ նոյեմբերի 9-10-ից ստորագրված հայտարարություն կոչեցյալը տևել է 5 րոպե։ Սա ցույց է տալիս, որ այդ պետության հետ ցանկացած բանակցություններ ունենալուն զուգահեռ դու պետք է զանկ ձարկիտ միշտ լինես։ Տեվ իրան համար բանակցային գործընթացը պայմանավորվածությունը ժամանակ ցկելու վերախմբավորվելու իր զինված ուժերը ուժային կառույցները նոր մարտական վիճակ բերելու հնարավորություն քանի որ մեր օկուպացված բնակավայրերում ստեղծված ռազմական հենակետերը խաղաղության դարաշրջան բացելու համար չի անում դարվում է ընդդեմ հայկական պետականության, դարվում է ընդդեմ Իրանի իսլամական հանրապետության։ Ու տարածաշրջանում լիդերությունը Թուրքիայի միջոցով վերցնելու։ Անք սա պետք է հասկանանք, որ նման բանակցային գործընթացներում մենք ընդհանրապես ինչ կարող ենք անել։ Այդպիսի շփումների ընթացքում, որի ընթացքում հարաբերականորեն գործողությունները սառեցված վիճակումը օգտագործանք ինքներս վերակազմակերպելու համար։ Մտածենք, որ այդ պայմանավորվածությունները առարկայական որևէ նշանակություն ունենալու եւ դա որևէ խնդիր լուծելու է, դա ընդամենը տևելու է մի քանի րոպե։ Հաջորդ րոպեին Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությունը խախտելու է հաշվի առնելով մեր պատմական գործը։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։